serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago tubaramutse inshuti namwe bakunzi muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro tubahe n'ikaze gukurikirana kino kiganiro isanganiro ry'imiryango ikiganiro isanganiro ry'imiryango y'uno munsi tukaba turiko tukiremeshereza muri komine matongo y'intara ya kayanza neza neza ku gasantere ka ikiganiro isanganiro ry'imiryango by'uno munsi umuntu ashobora kwibaza ati mbega uno munsi umukenyezi wo muri komine matongo ariko yiteza imbere gute nize ntambamyi umukenyezi wo muri komine matongo agira mu iterambere ry'iwe mbega ziraheza zigatorerwa umuti gute ikiganiro cy'uno munsi gifasha umugongo n'ishyirahamwe search for common ground biciye mu mugambi waryo tuyage umugambi usanzwe ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'abanyamerika USAID ikiganiro cy'uno munsi kiremeshejwe na Joe Share Makoto ndasubiye kubaha ikaze Serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago abo tugira tuyage ni umukenyezi mbega umukenyezi mu twidondora ego murakoze aba nitwa floride barutonayo abasanzwe ndongoye krebe de kute yo muri komine matongo Frida barutwa nayo tubaha ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango murakoze cyane turi kumwe kandi n'uwundi mukenyezi akiri muto mbega namwe mwo twidondora yego murakoze ntitwashimira imana claudine nanjye ndi secrétaire muri club de kute matongo claudine tugukengurukiye kuba wemeye gutanga intererano yawe muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango murakoze cyane kuri uyu mupfasi florida barutwa nayo tuvuze crebe de kute mbega umuntu yohita atahura iki crebe de kute navuga ko ari nk'umugwi ujeje kumviriza ibiganiro bica ku maradiyo cumi n'icyenda akorana n'ishyirahamwe Sechi for common ground nti ni umugwi wumviriza ukurikirana ibiganiro bica ku maradiyo y'icumi n'icyenda afashwe mu mugongo n'umugambi tuyage wa search for common ground mbega mutubwira umugambi tuyage murawuzi muwuzi kuyi umugambi tuyage aho ushikiye muri komine matongo warafashije abakenyezi benshi kwiteza imbere baramenye abakenyezi bo muri komine matongo ukwene baja hamwe bakiyungunganya hagati yabo ndetse iterambere rikava mu rugo rikaja no mu kibano ikibano kigashikirwa rero iterambere ry'umukenyezi riva mu rugo rikajya mu kibano ndetse n'igihugu kigashikirwa iyo tuvuze iterambere ry'umukenyezi hoho umukenyezi gutera imbere hari igishasha kirimo umuntu yotahura ego murakoze abakenyezi akenshi usanga benshi barazingamitswe n'imico n'imigenzo bakaguma mu kigo ntibaje habona bakamari babandi barindira utw'umushinga ntahe azana atazanye nyene kikaba ikibazo ariko bamaze kuja hamwe bakumviriza ibiganiro by'umugambi tuyage abenshi baragerageje kuja hamwe barava mu kigo bamaze kuva mu kigo kigo rero bakaza barabiyagira n'abandi bakagira imigambi yo kwiyungunganya kugira ngo bashobore kwiteza imbere bongere bateze imbere n'ikibano mutubwira ibyo biyago ibyo biganiro mukurikirana biraheza bikabagirira akahe kamaro ibyo biganiro dukurikirana biratugirira akamaro kuko turabye nk'abakenyezi bakurikirana ibyo biganiro hariho benshi batari bazi ukwene bashobora kwitunganya mu rugo bakama biyumvira ati senaka hatahira aratunganya ibice nk'ibiriya ariko bamaze kumenya ibyo biganiro bakumviriza ibivugwamwo ubu unye bageze ku ntambwe ishimishije mutibageze ku ntambwe ishimishije ugereranyije uno munsi mbega aho hambere byari bimeze gute uno munsi bimeze gute aho hambere ntibyari byoroshye cyane ariko umukenyezi w'uno munsi arashobora kwigurira impuzu cyangwa akagura igitungwa gisahiriza mu rugo bivuye mu maboko yiwe atagumye yiyumvira ati umushinga ntahe wanjye niwe azorondera ibi hama umushinga ntahe umushinga ntahe nawe akaja kurondera bagahuriza hamwe ryaterambere rikaba rishyitse mu rugo mbega mutubwira mm, mugiye kuraba aho muherereye umukenyezi ariko yiyungunganya muduki aho duherereye abakenyezi baraja mu dushyirahamwe bakaguriranira ibitungo hagati yabo bose bagakwigwa ubu badashoboye kutunga ico gitungwa ni ukuvuga n'irya terambere riva mu rugo rikaja mu kibano arashobora guhereza umubanyi nawe agaheza agatora iterambere rikaba rivuye mu rugo rikaja mu kibano uhagararana cyane cyane ku bijanye no kwiteza imbere umukenyezi mbega uburyo bw'amafaranga kugira ngo ashobore kwiteza imbere bwobwo biroroshe kuburonka murakoze uburyo bwo kwiteza imbere ku mukenyezi ni ukuvuga yuko umukenyezi atakwikengera arashoboye muri make urashobora kuja gukorera umuntu akaguhemba utwo dufaranga uri kumwe n'abandi muri shyirahamwe uraheza ukiyungunganya kandi bikagenda neza mu ishyirahamwe umuntu yaheza akiyungunganya gute mu ishyirahamwe uko kwiyungunganya ko abantu baba bagiye hamwe baraheza bakaza baratanga udufaranga twa buri kwezi ariko bakagira uduhera tutavuna ata n'umwe ashobora kuvamo kubera utwo duhera bakaraba igishobora korohereza bose umuntu ashobora kwibaza ati none ko utwo dufaranga batwegeranya muca mutubika gute mbega muraheza mukaziziganya muri ya mashyirahamwe yo kuziganya amafaranga mbega muheza mukabikora gute utwo dufaranga tuba twegeranije ni ukuvuga yuko na hagati yacu turaguriranira ibitungwa udusigaye tukaba na hagati yacu kugira ngo tuzotuzanire inyungu izogirira akamaro uwo mugwi wose rodine nshimirimana usanzwe uri umukenyezi mbega mutubwira kuva aho mutanguye kumviriza bino biganiro akunguko uh, kaba yakaye twaramenye ingene umukenyezi ashobora kwiteza imbere ko ushobora kuba ufise amahera make no mwanya baduha yo gusuma ndashobora gusigaza igihumbi hanyuma ejo nkazoza kugikotiza mu ishyirahamwe ndashobora kugira umugambi kandi bigatuma uza kuyikorera kwa rya shyirahamwe mu kugurana amahera ashobora nko kurangura utuntu cyangwa ugakotesha umurima uteramo ibigori hanyuma byeze ukagurisha uronka amahera atubutse ushobora gukoresha nko mu kugura igitungwa igitungwa wakiguze kandi wongera urima umwavu biroroshe uronka umwavu mu gitungwa utunze hanyuma ukaca uza gufumbira n'umurima hanyuma umwimbu ukaca umera neza umukenyezi w'imatongo aronse utwo dufaranga araheza akadutunganya gute turaheza tugatunganywa gute mu rugo mu rugo ubwa mbere urashobora kwigurira nk'impunzi cyangwa abana kuko n'umushinga ntahe iyo yaramenyereye umwanya wose tugurira impuzu abana zaheze dusumira ibyo kurya cyangwa iyo abonye umukenyezi amusahiriza akabona umunsi wewe yabuze umukenyezi nawe yabishikanye nawe aranezeye mugara avuga ati ndafise umufasha kandi nawe ariko aransahiriza mu byahora bingora nta madeni menshi aba akijamwo kuza kugurana kubera ko uwo munsi atarondeye ngo aronke umugabo umukenyezi aka akaca aronka mw'uwo mwanya biba bimeze neza mu rugo iyo umukenyezi yunganiye umushinga ntahe wiwe biraheza bigafasha mu mbega abakenyezi bataraja muri ayo mashirahamwe yoyo bahomba iki barahomba cyane rimwe rimwe hariho iyo umugabo yarondeye akabura aca amusuzugura uko kumusuzugura nako iyo aba yogiye mu ishyirahamwe hanyuma akaza araziganya yongera agurana akorana utwo tugambi ni imigambi dukora biciye mu mashyirahamwe turaterana ibyiyumviro ibiyunguka uduhera dukeya turashobora kunguka amahera menshi hmm. ukaza urifashisha mu byo ukenera mu rugo n'abana n'umugabo nyine ukamuruhurira mu ibyo yari agejwe aza arabagurira wenyine iyo yabuze ku utarajya mu ishyirahamwe rimwe hariho abatabatahura akacitangura ntacamariye ntacamariye mugabo abaye ari mu ishyirahamwe urumva ko byoroha hmm. aca amusahirira hanyuma tuzoyasubizaho hanyuma akabona ko icyo kibazo cyari giteje ingorane mu rugo kiciye kiva mbega ni izihe ntambamyi twavuga uno munsi zibuze umukenyezi wo muri komine matongo kwiyungunganya hariho bamwe bamwe bakiri mu bya kera by'imico n'imigenzi umengo muriwe umugabo azozana iminsi yose umugabo azozana umugabo azozana ibyo rero bitera iki ubunebwe ku bakenyezi bamwe bamwe hariho uwumva jewe sinoja kurondera sinoza kudandaza hariho sinorima sinokorora ingurube iracapfuye byongora kwahira ubwo bunebwe rero bumaze kukuzamwo iterambere ricari gusiga. ni ibyo by'uko uwo mukenyezi aba adashaka gukora aba ashaka agume abona ibyo umugabo yazanye afungure amere neza amwambike n'abana bigenduka hariho n'ubona abana kaba bari mu ishyirahamwe ariko jewe sinobishobora kuko sinoronka ayo mahera nziganya buri munsi n'umugabo wanjye nawe ntayakura tubaho turabarimye turakenye cyangwa turapanze nako utwo dufaranga duke baronka nutwo baca bifashisha akumva yashaka gukora mugabo akabura umutahe cyangwa nkayo yoza yo kuziganya buri kwezi mwebwe nk'abakenyezi muraheza umuntu nk'uyo abituye akabegera muraheza mukamufasha gute atwituye muri twebwe hariho nk'usanga afise akazi kanaka mugabo akaba yongera akarima nk'uwo iyo ambwiye tuje nagize ikibazo nk'iki ndashobora kuca nambwira tuzoze kundimira nzoguhemba ayo mahera ndamuhaye igipatane yandimiye ahantu akaca akuramo makeya yaza kuziganya ayandi akayifashisha mu rugo umushinga ntayo Desire Bigirimana ikiganiro ni isanganiro ry'imiryango turiko tuyaga ku iterambere ry'umukenyezi ubukenyezi wowe umushinga ntaho urubatse mbega uruhara rw'umugabo mu guteza imbere umukenyezi wiwe n'uruwe uruhara rw'umugabo mu guteza imbere umukenyezi wiwe nuko bwa mbere umugabo niwe mutwe w'urugo niwe ategerezwa kumenya icyategerezwa gutunga abana kigatunga n'umuryango ni kuvuga rero ibikorwa byose akora atunganya ibyoteza imbere umuryango mbega ngaha muri komine matongo nta bagabo bakigenzawa n'imico n'imigenzo ahavuga ati umugore azoguma mu rugo arime hama nanje eh, ibisigaye nje nzovyimenyera ego by'ukuri ntimubeshe nta mwongo buri sato ibidahitswe abo bagabo baracyariho baracyariho nyene yaho basigaye bagisuzugura abagore yuko umugore atari uwo kujya kwibarabara umugore atoshobora gukora imigambi yo kwiteza imbere ariko ariko biva ku nyigisho nke aba yarose yego nayo handi ho yarose inyigisho abagabo benshi barose inyigisho ibyo ntibakibigenderamo ni izihe ntambamyi zishobora gushika zikabuza umukenyezi gushika ku iterambere rirama intambamyi zishobora gushika ku mukenyezi zikamubuza iterambere rirama ubwa mbere arashobora kuba babanye nabi mu muryango ugasanga imigambi yose yategura gukora kwa kuntu abagabo eh, usanga bashaka kujya imbere y'abakenyezi babo ugasanga aramwankira nk'ibi byo kujya mu mashyirahamwe ugasanga ntabikunda ntashaka kugenda kumviriza uko iby'abandi bakenyezi bayaga agaca ashima yuko yoguma muhira hanyuma iyindi ntambamyi ishobora kuba ikabangamira iterambere ry'umukenyezi ni ubukene mu miryango nabwo burashobora gutuma iterambere umukenyezi rimusiga Mm. yego mbega n'amashyirahamwe yo kuziganya twita ama microfinance afasha gute umukenyezi wo muri komine matongo gushika ku iterambere rirama yego muri aya mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana muri komine matongo by'ukuri arafasha umukenyezi kuko abakenyezi bahora bajya hamwe bakagenda bagasaba nk'ingurane iyo ngurane bayibahereje bagaca bagenda bakarangura imigambi mito mito nk'uko nyine baba nyine barose ingurane ntoya baca bahera kuri iyo migambi mito mito kandi iyo migambi mito mito ikazobazanira inyungu hanyuma ukazasanga biteje imbere iyo umukenyezi aronse amafaranga ngo ntace ashaka guhinduka umutwe w'urugo bigaze bigatera amatati oyaye kuko mu bisanzwe iyo umukenyezi aronsa amafaranga agacabona yuko umwengani we yahindutse yabaye umutwe w'urugo naho aba yiyibagiye kubera urugo ni babiri ntiyoca asuzugura umugabo kubera ayo mafaranga nari nakubajije ni uruhara rw'umugabo mu guteza imbere umugore wiwe n'uruwe uruhara rw'umugabo mu guteza imbere umugore wiwe ni uko bafashanya mu rugo bakaganira ku bibazo byoza biteza imbere urugo rwabo wagumye ijambo kuganira mbega ikiyago hagati y'abubakanye ku bijyanye n'iby'ubutunzi bw'urugo biraheza bigafasha iki mu iterambere ry'urugo iyo muganiriye n'uwo mwubakanye ni ukuvuga imigambi yose yaba iyo umugabo ashobora kuba ari karategura umugore arayimenya hanyuma akamuhitishamwo umugambi abona utomoye wotuma ubateza imbere n'ingoga canke ubateza imbere gusumba iyindi ni ukuvuga iyo iyo bamaze kuvugana bakaganira umwe wese azana icyiyumviro n'uwundi akazana icyiyumviro bakabishyira hamwe hanyuma bikabyara umugambi mwiza florida twari ko turavuga intambane zishobora kubuza umukenyezi kwiteza imbere ngaha muri komine matongo hari icyo wokongerako ko murakoze intambane imbogamizi zishobora kubuza umukenyezi kwiteza imbere abashingantahe bacu nabo nyene barashobora kubigiramo uruhara kuko hariho umukenyezi ashobora kurondera utuntu two kwiteza imbere umushingantahe wiwe ntabikunde akoze utuntu akaturonka umushingantahe wiwe akamuha kuduhera yaronse gatuma rero umukenyezi aca asubira inyuma intambamyi ikaba rero yinjiye kwa wa mupfasoni abashingantahe ku bisanzwe barabigiramo uruhara nabone kugira umukenyezi ntiyiteze imbere mbega kubwaho umugabo yunguka iki iyo umukenyezi wiwe ateye intambwe mu bikorwa bariko arakora murakoze umushinga naye arunguka ikintu kinini cyane kuko bya bintu byose byahora biri ku mutwe wiwiwe umukenyezi wiwe amaze gukerebuka akumva yuko ashoboye akagira ingufu zo kurondera umugabo nawe biragabanuka bakarondera bashyira hamwe iterambere rica riza mu rugo bikaba karusha ubwo nta bakenyezi abona ariko aratera imbere bavuga ati nzokwimba ndamuhisha yagura agatongo canke yatera imbere mu kindi gikorwa akagura anyegeza umugabo ivyo byo bikagira ingaruka iziye ego ivyo navyo ntibirabaho ariko nk'abakenyezi bamaze kuronka inyigisho ziciye mu mugambi tuyage ivyo ntibigikorwa kuko baramaze kunyugwa baramaze kunyugwa ntibagihishanya umwe ariko arategura umugambi awubwira uwundi kugira ibintu bigende neza mu rugo bwawe umukenyezi umukenyezi nyawe arangwa n'iki umukenyezi nyawe arangwa no gutunganya urugo rwiwe ibintu byose akabitunganya uko byategereza kugenda kandi agahuza n'umushinga ntahe wiwe tubuze umukenyezi nyawe nk'umugabo nyawe nawe umugabo nyawe ni ushyigikira umupfasoni wiwe mu iterambere ry'urugo mugiye kuraba aha mu kibano aha musanzwe mutuye mbega muri rusange byifashe gute muri rusange aho dusanzwe dutuye aba abagabo gito barabaho n'abakenyezi gito bakabaho ariko nk'abamaze kumenya inyigisho z'umugambi tuyage turabegera ndetse no kubashyira hamwe tukabigisha kuko hari nk'abo twashoboye kuja hamwe bavuga ngo ntibashoboye ariko tukabereka inzira bacamo kugira bashobore ibyo bavuga ko badashoboye ariko baradushingira intahe y'uko twagize icyo tumara ibyo biganiro musanzwe mwumviriza ayo makuru musanzwe muronka inge n'ahandi bigenda biraheza bigafasha kimwe iterambere ry'aha musanzwe mubaye na komine matongo ego biciye mu mugambi tuyage ku mfashanyo y'uburyo itangwa n'ishyirahamwe ry'abanyamerika rijeje iterambere USAID Claudine mwari mwatubwiye muti tugiye kuraba turabona ko tumaze gutera intambwe mbega abakenyezi batarijukira amashyirahamwe bo mu mubatera akaya kamo tubatera akamo ko kuja mu mashirahamwe ari ayo kuguranana no kuziganya canke n'aya makrebe de kute kuko ibiganiro twumva barashingamwe intahe bakavuga ati jewe ubwa mbere twari tubanye nabi n'umushinga ntahe ma aya makrebe de kute aje tukaza turumviriza ibiganiro tubanye neza ntitwakorera hamwe imigambi itari ubu turahishukana tugakorera hamwe ubu bimeze neza abo tubana mu kibano hariho nk'ubona avuga ati jewe ntivyokunda ko nkora gukora imigambi uku n'uku bivanye n'uko umugabo wanje ameze hanyuma ukamwiza ingene byogenda icya mbere ni uko mwogira ikiyago yambwiye ati burya nimba ari umubuza gukora ati wowe guma ngaho kuko bariho nzokuzanira nzofungura n'abana nzokwambika ashobora kuyaka nawe ukamubwira uti derega nanjye nzanye bigahora na birya ubuzanye bica bigwira kandi twaba dukoreye umutwaro bigafasha yego hari abo duhora tubwira ukaca nabo bararondeye umugambi nko kudandaza ugasanga umugore ari kudandaza kubera afise nk'umwana muto umugabo nawe akaca yitaho abakozi bari mu mirima aho nuko um, umwimbu uzoza hanyuma no mu ibutike cyangwa mu patiseri naho ni inyungu ize bikundi iterambere rica riza itumere nk'abasozera iyo umukenyezi ateye imbere agateza imbere urugo igihugu cyoco kiheza kikahungura iki n'igihugu nyene kirashikirwa kuko hariho imfashanyo zimwe zimwe zihora zo gufasha abantu abatishoboye n'iki ngaha mu kibano twebwe tumaze gutera imbere muri kirebe y'iwacu cyangwa mu ishyirahamwe kanaka turabwirana tugategura gufasha n'umuntu ukumbure komine yofashije cyangwa ayandi mashyirahamwe ya visi n'abandi bitaho abagowe n'abakene natwe tukamushika kurumva tuba dusahirije n'ubundi n'umuntu atishoboye kubera indwara cyangwa amagara make cyangwa ari umusaza tumushitse ko nabyo bisa neza iyo umukenyezi ateye imbere bifasha gute mu kwikinga amabi asanzwe akorerwa abakenyezi mu mabi akoregwa abakenyezi eh, cyane cyane ayafatiwe ku butunzi iyo umukenyezi yateye imbere icyambere cyotuma ayo mabi amubako nuko bataba bahuje n'umushinga nayo wiwe kuko ndumva ko uwundi muntu wo hanze aje kumunyaga hanyuma bakaba bahuza n'umushingantahe wiwe mu gihe aramushyigikira uwo muntu bakitura ubutungane bakamufasha kandi n'iyo ari uwo mwubakanye akaba akugwanya mu iterambere bigakunda n'iyo washyitse ko akaca kugwanya abone nuritira ubutegetsi buragufasha ubu burabizi ko abakenyezi nabone bari mu iterambere uruhara rw'uwabajejwe intwaro haba ku mutumba cyangwa muri komine mu guteza imbere umukenyezi n'uruhe murakoze mu ntwaro mu makomine mu guteza imbere umukenyezi icya mbere ni bamuha ubwo bwiganze bw'igenge kera hari ibyo bita imico n'imigenzo umukenyezi niwo kuguma muhira akora ibyo mu rugo amasuku yite abana hanyuma umushinga ntahazana ibyo kurya ari ibyo asuma canke yaraja kurima mugabo kubera ko umushinga ntahe nyene ari umutwe w'urugo n'ibyo yarashoboye avuga ati araza kubizana ko nk'ibi biganiro nyene twama twumva hariho n'abashinga ntahe ko wasanga umenga ubwa mbere arabosha ataravyumva hariho usanga n'umugabo akumva ko we niwe aja gukora uzokora ibi cyangwa biriya uzokononekara uzoruha azoca asaza ati rero guma ngaho nzokuzanira mugabo tutibagiye ko umushinga nta tazogumaho kandi mama uri ko murarondoka abana bakeneye mama kandi bakeneye na papa bidasigura ko papa atakihari mama atofasha n'icyo gihe wamenyereye biriya by'imico n'imigenzo ntacyo uba ufashije abana umushinga ntahe nyawe kuko wameze gute umushinga ntahe nyawe cya mbere ashyigikira umukenyezi wiwe bajya hamwe bakayaga ku iterambere ry'urugo cyangwa n'iryo mu kibano uko umushinga mwumvikana mugatera imbere hanyuma uwo mubana nawe hakaba hatari ukumvikana hari igihe jewe nohanura umugore mugabo umugabo w'uwo wo mu kibano bikanka mugabo umushinga iwanje nawe aca mfasha uwo mugabo hama n'urwo rugo hamaze kuba ikiyago narwo rukaca rutera imbere mbega ku bwawe mu rugo umushinga ntahe nyawe arangwa n'iki umushinga ntahe nyawe ubwa mbere ni uwitaho iterambere ry'urugo iterambere ry'umuryango ni umuntu kandi yitaho indero y'umuryango y'abana mu muryango kandi ni umuntu adasuzugura uwo bubakanye ni ukuvuga ashyira imbere ikiyago mu rugo iyo umukenyezi ateye imbere hari icyo bimufasha mu kwikinga amabi na cyane cyane ashingiye ku by'ubutunzi yego cyane cyane iyo umukenyezi ateye imbere nk'iya kenya honyine nk'akarorero ntabura n'abantu usanga bamuhendahenda muri utu na turiya na cyane cyane bamugerageresha nk'utuntu adafise ariko iyo ateye imbere iyo yiteza imbere ntibaronka aho bamuca ni ukuvuga iyo urumva babuze utuntu twinshi baramusuzugura ariko iyo amaze iyo imbere agasuzuguro karahava iyo umukenyezi ateye imbere agasuzuguro karahava mbega nka wewe umwe mu bamambure ba krebe de kutura umushinga ntahe akamotera abandi bashingana n'akahe jewe akamuno batera nuko ubwa mbere bo kwijukira kujya muri aya mashyirahamwe yacu ajejwe ibi biganiro ni ukuvuga nabo bakaza bakumva ingene ibi byiza byuko umukenyezi nawe akeneye gutera imbere bakabyumva hanyuma nabo bofasha kugira uwo mukenyezi nyambara uwo bahora babana nabi bace babana neza kubera ibiganiro azarakura ngaha muri ibi muri ibi biganiro by'amashyirahamwe tuba turimo eka na twebwe abashingantahe hanyuma kandi ari bakadufasha mu kudukebura ari uwo babona ariko araca kubiri bakamukebura bakamuhanura yego tugafashanya hanyuma umugambi tuyage nawo icya mbere nobanza kuwushimira kuri iki cyiyumviro wazanye cyo kugira abakenyezi nabo barabe ingene bokora imigambi yo kwiteza imbere kandi nk'uko mu iryo jambo tuyage urumva harimo kuyaga kuyaga naho hayaga abasanganywe kandi hayaga abumvikana rero by'ukuri barakoze cyane mw'uwo mugambi twarawushimye twarawukengurutse cyane nkaba no basaba abakoborushiriza mbere kuguma batugendera bagendera abantu bumviriza ivyiyumviro byabo kugira n'ukuri ibiyago mu rugo ari ryo soko ry'iterambere birame Fred ati ko tasozera kino kiyago cacu mbega weho hari akamubona ufise wotera baba bakenzi canke abashinganahe murakoze notera karamo abakenyezi yuko bova mu kigo bakaja habona bakerekana ko bashoboye kandi koko barashoboye kuko bamaze kuja hamwe barashobora kubona ukuntu bashobora kwibeshaho mu gihe batakiri kumwe n'abashingantahe babo ubuzima bukabandanya atangorane biriwe baracamo nico hanura abakenyezi rero ko boja hamwe bakaja mu mashirahamwe bagasha barashobora kumenyeraho ukwene bashobora kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa minsi yose abashinga ntahe nabo nobatera akamo yuko batobera intambamyi abakenyezi babo iyo bariko baragira imigambi yo kwiteza imbere kuko bariko bariteza imbere urugo rwabo rurazamuka abandi bakaruboneraho akarorero bakabona ingene nabo bashobora kuba nk'urugo rwa naka muri make rero bategereza kuba icyitegererezo cy'ababanyi kugira abandi bafatireho akarorero komeza dusabe Justine arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Kayanza akongera akaba umuhanuzi wa buramatari ajeje ubutunzi muri iyo ntara atabakenyezi bari ku kivi ariko haracyariho intambwe yo gutera kugira ngo bashike ku iterambere nyakuri abona ko abakenyezi b'imboneza bagifise igikorwa cyo guhimiriza abandi kugira ngo umukenyezi atere imbere nayo umukenyezi mwirimizi agasabwa nawe gushira mu ngiro inyigisha aronswa eh, biraboneka by'ukuri ko abakenyezi bitabiriye umugambi wo gukora imigambi mito mito ibaho udufaranga mugabo rero ntibica biza ubwo nyene ngo bace baronka ingene biteza imbere mu mwanya mutonya bivanye n'umugambi baba batoye rero twebwe nk'abakenyezi baserukira abandi turabandanya duhimiriza eh, na cyane cyane ko umukenyezi ashobora kubona intambamyi mu rugo kuwo bubakanye nk'utwo yaronse mu muryango utwo yaronse twamusahiriza uwo mbafashanya mu rugo ugasanga aramubereye intambamyi akamwaka ubwo buryo aba yaronse ugasanga ntibabanye neza bivanye n'ingene bariko barakoresha utwo duke baba baronse nk'inyungu nico gituma bica biboneka neza kumengo ntibisununura rero kandi hariho n'amashirahamwe amwe amwe usanga bagiye hamwe bagaca baraba utwo duke baronse bakaza baragaburana bajana mu miryango gutyo biboneka ko umengo ntibisununura mugabo eh, twe dufata ko ari ukuyungunganya kuko mu muryango yajyanye araronka akunya akaronka abana ntibasaba kurara ubusa gusabura igikorwa eh, cy'iterambere kiboneka kinininya mugabo hariho kandi amashyirahamwe asanzwe yitunganije neza bagerageza kurondera ingene baca bisuganya bakaronka imigambi minini minini ni ukuvuga bakorora nk'udutungwa nk'udutungwa duto duto tuzobashikana kukorora igitungwa kinini cyangwa naho bakora ibintu bijyanye n'ubudandaji ugasanga bari batanguriye ku kabutike gatoya batari bakagera aho baronka ibitari bike bisununura rero amashirahamwe aratandukanye hari hayo ayo y'abakenyezi usanga nyene baguma hahandi n'ayandi usanga bisununura hariho nabo vyanga mbega uruhara rw'umushinga ntahe mu gushyigikira umukenyezi mu iterambere ryiwe ni uruhe eh, uruhara rw'umushinga ntahe rurakomeye cyane mu rugo mu gushyigikira uwo bafashanya mu rugo kuko mu bisanzwe umukenyezi dufata ko ari umufasha w'umugabo kubera umugabo n'umutwe w'urugo niwe mukuru mu muryango niwe ategerezwa kurondera igitunga umuryango rero iyo umukenyezi nawe yishizemo akaronka imigambi mito mito akora arangura ni byiza ko ahubwo uwo mushinga ntahe amutera intege akamufasha akamwereka yuko ibyo bikorwa ariko arakora bifite akamaro akamwereka by'ukuri ko nawe ashoboye ashoboye gukora udukorwa akunganira umuryango rero uruhara rw'uwo mushinga ntahe ni uko aguma afashe mu mugongo uwo bubakanye hanyuma kandi ntamuhuhe ntamuryagagure ntamuturubike akaguma amuri hafi mbere akanamwereka n'ibindi yorangura kuko abakenyezi barashoboye abakenyezi barashoboye harashinzwe ibanki y'abakenyezi mbega abakenyezi bahurikiye mu amashyirahamwe mato mato kugira abashyikiriye banki byogenda gute muri kumubafasha gute eh, abakenyezi bari mu mashyirahamwe mato mato kugira abashikire ibanki eh, y'abakenyezi twebwe ahanini turabafasha mu gutunganya imigambi y'iterambere tukabereka ingene boyinonosora tugaca tubajanira mu eh, irya banki bakabakosora hariho abo tujanira hariho n'abo turangira bagaca babyijanira abo hariho n'abakenyezi baza ku giti cyabo umwe wese ku giti ciwe kugira ngo tubarabire ko babitondekesheje bameze neza aho tubona twogorora tukabagororera hama bakajana gutyo bakaronka uburenganzira bwo kuba mu bandi mu kuronka ingurane canke kuronka umuhango w'ingurane abakenyezi batarijukira kuja hamwe n'abandi ngo baseruke baje mu mashirahamwe hari akamu mufise batera akamu dotera abakenyezi batarijukira kuja hamwe n'abandi kariho by'ukuri ego intumva zamaho abakenyezi nivyo hariho abakenyezi batumva kumwe ibijanye n'iterambere ry'urugo ry'ikibano n'iry'igihugu twobatera akamu akamo ko boza barumva akamo abandi babatera bumva akamo abajeje intwaro babatera kuko kuja hamwe n'abandi birafasha uragerageza kumenya ibitari bike mu nyigisho zitandukanye kandi ukamenya n'ingene ushobora kwiteza imbere bivuye mu maboko y'iwawe ego twobatera akamo ko boza barumva impanuro bahabwa n'ababakurira kandi bakagerageza kuzikurikiza kuko hariho abavyumva babandindariza aha n'ubundi ntibakurikize ibyo bumvise duca tubahimiriza yuko bogenda bagakurikiza hanyuma bace batangura kubishira mu ngiro wagize muti urugo rugizwe na babiri harakamo koko mubona mutera abashinga ntahe mu gushigikira abakenyezi mu iterambere ryabo akamo dutera abashinga ntahe mu gushyigikira iterambere ry'urugo abashinga ntahe tubahimiriza nabo nyene cyangwa tubasaba kubaha no gukunda abagore babo nkuko n'ijambo ry'Imana ribivuga hama kandi bagakomeza ikiyago mu rugo burya rero hatagira ikiyago niho usanga amatati yadutse niho usanga kutumvikana kwadutse umugabo iyo amaze kumva kumwe n'umukenyezi ibijyanye n'urugo niho baca bapangira n'imigambi y'iterambere niho baca bapangira n'ingene bazoyishyira mu ngiro hama bakagerageza gukora ku neza y'ibibondo baba baronse rero turahimiriza cyane turatera kama abagabo nabo baze barumva kumwe k'umukenyezi atari igikoresho mu rugo atari igikoko ahubwo umukenyezi ari umufasha agerageza gufasha umugabo kugira ngo urugo rwabo rutere imbere ku neza y'ibibondo iyo umukenyezi ateye imbere hari cyo bifasha mu kugwanya amabi ashingiye ku butunzi akorerwa umukenyezi iyo umukenyezi ateye imbere mu rugo rimwe rimwe birafasha gukinga amabi n'ibyo akorerwa abakenyezi mu butunzi mugabo ahubwo hariho igihe usanga bibaye ahubwo intango y'amatati mu rugo hagati yabo bakanye ku byerekeye by'ubutunzi kuko si abagabo benshi bishimira ko umukenyezi aronka ingene yitunganya hariho abakigonanwa bakivuga bati umukenyezi aronse amahera aca nsumba aca ngira ko amanyama aca yumva ko umenga aranduta arangaba rero nivyo vy'inyigisho zica zikenerwa kwama duhimiriza tuguma tuvuga mugabo naho biri uko hariho abavyumva kumwe bakumva vy'ukuri ko umukenyezi afise uruhara runininya gose yerekeye ubutunzi mu intunganyo y'ubutunzi mu rugo rero turahimiriza cane abagabo n'abagore bose kugira ngo bose bumve kumwe ku bijanye n'imigambi y'iterambere ikorerwa mu rugo ko izanira iterambere canke izanira ineza neza bonyene kuko umukenyezi ateye imbere umugabo yarugaye yabuze icyo yikorako arashobora kumubwira ati mpa eh, ndabe ingene negera abandi bagabo kandi ari umukenyezi azi ibintu hari wanashaka abashobora kwinginga umugabo babonye bateramanye mu rugo florida tubakengurukire ku ntereranye zanyu mwatanze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango murakoze cyane bigira imana desire watereye cyane muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango radiyo isanganiro iragukengurukiye namwe murakoze cyane ndabakengurukiye eh, claudine tugukengurukiye ku ntererano mwatanze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango murakoze cyane nanjye ndakengurutse nino ngaha ikiganiro isangano ry'imiryango cuno munsi kigarukiye tubakengurukire mwebwe mwagiteza abiri tubibutse ko ikiganiro isangano ry'imiryango gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe search for common ground bice mu mugambi wayo tuyage ku mfashanyo y'uburyo itangwa n'ishyirahamwe USAID rijejwe iterambere shale Makoto nakibateguriye ndabakengurukiye nahuta